abantu bato bato nka twebwe bizotugora kubera uza gusanga uva muri karitsiye uje ku kazi akazi ujeko uza gusanga wemwe amahera make usanga amahera dukora yose muri depasema urumva ko ikibazo gikomeye ibiciro turabona ko umengo biguma biduga byiyongeranya turabona ko eh, ari ibihe ko birahinduka kuko turabye si amabisi gusa n'ibindi byose mbona biduga mbwa twe tubona turabyakira uko nyine kuko tubona ko ari by'igihe urumva leta isohoye ingingo nyine murayakira uko nyine uko biri ntacyo tuhindura mu bisanzwe bisi mu bisanzwe naboneka neza nk'ubu mu mwanya mu kamenge bari batonze ku mirongo tuhaye dutonze natwege ku mutakura ariko amabisi ntayo turonka turonka amabisi aherera kuri pemanasi ayandi agaherera kuri kotebu ariko ubuzima turimo amafaranga aragoye kuronka imiduga ntibonekana ufise umuzigo urihira amahera menshi je kweri nk'umunyeshuri jewe asha birangora cyane kuko n'amabisi naboneka asha kandi amahera badugije ni menshi jyewe icyo nosaba kwanza igitoro kiboneke amabisi nayo acaboneka amabarabe n'igiciro bagabanya kuko bagumye badugije n'igitoro kitaboneka icyo tubasaba kugira ngo ibitoro biboneke kugira ngo nabo badugije ayo mahera kugira ngo turonke amadepurasema dusaba ko baturungikira igitoro cyinshi kugira turonke imiduga yo kwiyunguruza none mu burundi nta kigega dufise kugira kifashe abanyagihugu bato bato kubaho ubushikiranganji mu byo bugiye eka no mu ntara ya Cankuzo harabafata ingendo bava muri yo ntara baje bujumbura bidogera amashira hamwe yunguruza abantu mu Cankuzo cankuzo bujumbura yaciye yishingira ibiciro vyo kwiyunguruza imbere yuko ubwo bushikiranganje bumenyesha ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza ayo mashirahamwe rero yaciye ava ku bihumbi atanu kuva mu cankuzo uja ibujumbura ashira igiciro ku bihumbi mirongo ibiri n'amajana atanu kufata urwo rugendo nyene ukugenda canke ukugaruka igiciro shyashya cyo kwiyunguruza bwihuse gushingwa na leta cyaciye kiva ku bihumbi cumi na bitanu n'amajana atanu kija ku bihumbi cumi na bitandatu uva mu cyankuzo uja i bujumbura canke uvayo iyo ngingo y'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kwiyunguruza yaranezereye cyane abiyunguruza mu cyankuzo uko bo bavuga ko byakozwe mu kuri ugeranije n'iduzwa rya mbere ry'itike kuko ho ryari ryavuye ku bihumbi cumi na bitatu rija ku bihumbi cumi na bitanu ubu rero abiyungurutsa bavuga ko amakosa ari yakozwe yakosowe ariko rero igiciro cy'itike cy'amahera ibihumbi cumi na bitandatu uva mu cyankuzo uja i bujumbura ishyirahamwe taramegisi ntiryigeze ricyubahiriza mbere ku mugoroba kuri uno wa gatatu ishyirahamwe taramegisi na gotakomu bakaba bari bugaye ibiro byabo banka gutabura amatike aho kubahiriza igiciro nk'uko babisabwe ishyirahamwe tramwex ryahavuye riha itike zibiri kuja i Bujumbura imwe iva ku biro yo muri komine Bweru gushika i ku bihumbi 16,500 iyindi iva i Bugarama uja i Bujumbura ku bihumbi bine abiyunguruza bakabona ko uwo mukenyuro ataco waje guhindura uko n'ubundi umuntu aguma ariha amahera ibihumbi mirongo ibiri n'amajana atanu abo biyunguruza ishyirahamwe gotracom litashimye kuduza cyangwa ngo rimanure ariko kuva ku mugoroba w'ejo muri iryo shyirahamwe ntibigeze bakata amatike ubabajije bakavuga ko atagitoro bafise ayandi mashyirahamwe yahora akora mu cankuzo memento na volcano nayo hakabashiye amezi arenga abiri atagikorera mu cankuzo mu cankuzo reyimo mudende Radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba aya makuru tuyabandanize mu gisata c'imico n'akaranga abatimbo bo mu gishora muri komine Gete ntara ya Gitega basaba gusubizwa amahera arenga miliyoni zitandatu bakoresheje mu myiteguro y'urugendo aho bari kujyana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Dubai urugendo batahavuye ngo bakore mu myiteguro y'urugendo rwaho bari guherekeza umukuru w'igihugu mu gihugu ca Dubai ku igenekerezo rya munani munyonyo umwaka urangiye bivanye nuko ngo ba babuze impapuro ziriko amahera bakoresheje kandi ngo batari babwiwe ko izo mpapuro buzirondera agasaba gutunganirizwa twararindiriye ko badusubiza turabura uyu munsi rero bamwe bamwe mu batimbo bibaza yuko utwo tuntu twaba twarabonetse pasiporo mwaziguze ati dushobora kwibaza ngo ko ari amanyanga muri ko murakoresha twebwe ntitwari tuzi ko bizohinduka ariko iyo tumenya yuko bizohinduka twaca turaba ingene turondera izo resi twebwe ikintu dusaba dusaba gutunganirizwa gusa turasaba rero abantu babijejwe nk'akarorero nk'abantu badu dutumiye ubwa mbere na mbere nk'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama umuyobozi mukuru w'imico kama mu bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama n'injizwa ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko yatubwiye kuri telefone ko hariho ibiriko birakogwa ariko kandi mu rwandiko umushikiranganji w'ikigega cya leta uburyo leta ikoresha n'itunganya eh, ry'ubutunzi yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji utwara abantu n'ibintu amahinguriro na ba mukerarugendo ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ntwara ntuno mwaka yavuze ko atankaratasi zerekana ayo mahera abatimbo basaba zihari mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri no wa kane God Brighton niyo mukunza Je ibikorwa mu mugambi Babene do Bujumbura do Buja asigura ko bifuza kugarukana akaranga biciye mu byese no mu buhinga bwo gucuraranga tumukurikire twebwe nk'abo basilamire bo muri jerusalem dusanze tuvuga indimi zitandukanye wanashima no muri karitsiye abantu benshi bakaba bavuga indimi zitandukanye eh, twaciye tujya hamwe turavuga ati reka turabe ko iki kino cyiyumviro eh, twogikora turiko turakurikiza ni kazimangane kuko ibyese ibicuba amazina ibihozo n'izindi genre artistique nyinshi novuga yuko ziriko ziragenda zizimangana ariko twebwe turiko turazigarukana tuzizana mu bundi buryo buri moderne mugabo budata aka kanovera kadatakara kuko tuzoba turi kumwe n'abandi basanzwe bagira umuziki wo ku munwa bita umurimo avuga ko baba bagihumbi n'amajana abiri kugira ibitaro byinshi bironka abakorera muri icyo gisata bakwiye binafasha ababyeyi n'abana kwakirwa no kwivuza neza tumumvirize itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka utashe duhimbaza umunsi wahariwe abasaje femme mu Burundi rero duhimbaza imyaka cumi 17 uwo mwuga ubayeho ariko ku isi duhimbaza imyaka ijana mu Burundi rero uwo munsi ushitse aho umwuga wateye imbere by'ukuri kuko uno munsi umuntu avuze ijambo sage femme ni ukuvuga umurundi wese aba yumva umuganga baba bavuze rero mu Burundi abasashi bamwe bamaze guheza iri shure bararenga gato ibiharuro mfise byo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri igihumbi n'amajana atanu mugabo ugiye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu icyo bitwa annual statistics politiki abanonosoye irondoka rijyanye n'amagara meza mu burundi bahejeje amashuri ya kaminuza barenga igihumbi n'amajana atanu ibiharuro mfise byo kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ugiye mu raporo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu usanga abari ku kazi berekanwa ari amajana abiri na mirongo ine n'umwe bisigura ngo mu burundi hari abarenga igihumbi n'amajana abiri bashomereye ni ukuvuga ko mu burundi canke ku isi yose ibiharuro byerekana yuko ivuriro rifise uyu umuntu yanonosoye irondokara rijanye n'amagara meza haba habayeho gukinga ibice birenga mirongo itandatu na bitanu ku ijana impfu z'abakenyezi bariko baribaruka dufise rero igihumbi n'amajana abiri batari ko barakora uwo mwuga bigiye uburundi turiko turahomba cyane e, ibibazo bizingamitse uyu mwuga muri ubu burundi umuce wa mbere ni uko hari ubushomeri burengeye bw'abanonosoye irondokara rijanye n'amagara meza ubwa kabiri nta icyo twitwa ordre de sage femme ntayihari mu burundi ni ukuvuga ngo umuntu akeneye kwitura umusashi fame nta mategeko agenga uyu mwuga mu burundi ahari icya kane ni ngo mu ngorane zihanze uwo mwuga ni uyu mugambi wo kuvura abakenyezi n'abana ku buntu byagiye ku bakenyezi gusa mbwa ntibyaje ku baganga bazobakira utembereye mu mavuriro atandukanye usanga abaganga barengewe n'abakenyezi n'abana benshi bariko barakira kubera ari bake tugasaba leta yuko yoshiraho umugambi mperekeza w'uyu mugambi ku ruhande rw'abaganga nabo banonoseye irondoka rijyanye n'amagara meza umunsi mpuzamakungu wahariwe abanonosoye ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza saje fami mu rurimi rw'igifaransa ukazohimbazwa hano mu burundi ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi rusa mu mwaka nyine turasaba yuko abategetsi botugaruka tukaronka amazi meza indwi irenga ko nk'iminsi nk'itanu nk'iminsi nk'indwi yose uretse aho bita muri kinyinya ni muri quartier ya kajaga ubona ahanini abantu bafise ibidumu bigaragara bajya kurondera aho bashobora kuvoma amazi bamwe twasanze bari bavoma amazi mu kinogo benshi bita ibideri amazi iboneka ko atari meza bagashikiriza ko bimaze hafi indwi zibiri amazi yibonekeza muri ako gace tuba tunywa amazi y'amariba ntitugire icyo duteka kesha tubwira amazi tunywa ni uko tuhangayitse cyane amazi atugoye rwose abantu ntagire amazi anywa nawe umuntu yoga yoga ikideri tuvoma kwitanganika ahubwo muri iki gihe n'ingorane kutagira amazi indwara zibonekera ziyongera urabona nk'aho tuvoma ari mu binogo si meza mu bisanzwe atamaze y'amabombo ayandi bavoma mu bideri bimanuka hiyo oye n'andi bimanuka hiyo oye wumva yose ayo mazi si meza mu buzima bw'umuntu hambavu y'ikena ry'amazi bashikiriza ko bafite n'ikibazo cyo kuronka umuyaga nkuba basaba ababijejwe gutorera umuti ibyo bibazo w'imyaka 23 yamuka mu gihugu cya Uruguay yirutse izo metero mu minota cumi n'itatu n'amasegonda yaba mirongo ibiri n'icyenda imbere y'uko hawuru cerada waho muri Espanya afata ikibanza cya gatatu mu iryo higanwa akoresheje umwanya w'iminota cumi n'itatu n'amasegonda yababa mirongo ine na rimwe nayo kumenyera amahiganwa mpuzamakungu n'ubukomezi bw'abamenyereza bamenyereza imigwi ya Real Madrid na Liverpool nibyo byashoboje iyo migwi gushika muri finale ya Ligue de Champions y'uno mwaka bishikirizwa n'ubumenyesha makuru w'inkina hafi iryo higanwa na muhigwe akavuga ko urukino rwa nyuma ruzohuza iyo migwi ko ruzoba rubereye ijisho kuko imigwi yombi yifuza gutahukana igikombe cy'uno mwaka tumutege abiri kuri mikwaje amahirwe ya nenge Champions League ziri ku rwego rwo hejuru equipe ya Liverpool iza kuba ari finale yabigira inchuro icumi urumva ko tugiye muri les grands clubs européens ino migwi irakomeye cyane igiye gushika muri finale iri mu migwi ine ya mbere tudabo imaze gushika amafinale menshi ngarutse kuri ino migwi uko ari ibiri uravye aho yagiye iraca muri uno mwaka urabona ko ni imigwi ifise ihangiro rikomeye cyane Real Madrid novuga ko inyuma y'igenda rya Zinedine Zidane Carlo Ancelotti novuga ko mm, Florentino Perez yaramuhaye umugwi aramubwira ati aho kera muri bibiri na cumi na kane mhm. aho igikombe cy'icumi Real Madrid yaheruka igikombe cya Champions League muri 2002 hareze imyaka umunani ati ndipfuza yuko bimwe wadukora muri bibiri na cumi na kane usubira ukabidukore Liverpool niyo ekipa wanashima muri aya mahiganwa yose atanakomeye ku mugabane wa Burayi ikiri mahiganwa ikirondera ibikombe bine batanguye barondera kuva shampiyona itangura twagiye turabona uno mugwi wa Real Madrid inkino bakiniye hanze batsindwa ariko kuri stade yabo ya Santiago Bernabeu bagatsinda kumbure n'igiki cyafashije Real gutsindira muhira zino nkino zose Real Madrid ni final gira 18 bagiye gukina ya Champions League baraza cyari cyo final ya Champions League mm cyo gituma iyo bari muhira wane ko bagiye no barerekana icyo no kwita kwerekana ko turi iwacu uradutsinze mugabo ntitujanirana kuri match zose bakinye bahinduye ibintu mu minota 200 ya nyuma ugende kuri match ya Paris ugende kuri match ya Chelsea Chelsea ku munsi w'ejo nk'igitsindo cyagiye kuba icya kabiri girabanganye mhm. cyagiye gutsindwa ku minota mirongo icyenda na kabiri ibyo n'ibyo biriko birerekana yuko Real Madrid iri wabo ari guhuza barazi icyo bariko bararondera mu rukino rwa nyuma hagati ya Real Madrid na, Liverpool imigwi isanzwe imenyeranye guhura twokwitega iki icyo twokwitega ni kimwe tugiye kubona urukino novuga abakinnyi bavuga ati ntitubira gutakaza finale nk'iyo twatakaje muri 2018 hama abana bakavuga ati ntibishoboka ko tureka ekipe yacu ireke gutwara ikombe cya cumi na kane aha rero niho amakuru tuba tubafitiye muri uno mwanya agarukiye ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize mu gihe kuri uno wa gatanu hahimbaza umunsi wahariwe abanonosoye irondoka rijyanye n'amagara meza